Сайн байна уу? Ингээд Hello Mongolians нэртэй подкастын маань анхны танилцуулга дугаар хүрж байна. За энэ хүү подкаст маань дөнгөж шинээр эхэлж байгаа. Тэгээ энэ подкастыг миний би Бат Эрдэнэ та бүхэнд хүргэж ажиллах болно. За энэ подкастын маань нэр маань Hello Mongolians буюу сайн аа монголчуудаа. Энэ энэ хүү дугаараар би энэ подкастыг яагаад хийх болсон тухайгаа илүү хүргэе гэж зорьсон юм. За би бол подкастыг маш их сонсох дуртай. Олон төрлийн хүмүүс, олон төрлийн подкастыг маш олон хүмүүс хийдэг. Дэлхийн алдартай хүмүүс бас өөрсдийн гэсэн подкастууд бэлдэж гаргадаг байгаа. Тэдгээрээ сонсох дуртай. Ялангуяа англи дээр сонсох юм бол маш олон сонголт байгаа. Харин монгол дээр бол сүүлийн үед маа залуучууд маш идэвхтэй хийдэг болсон. Бас нэлээд олон залуучууд үнийг хийж байгаа. Тэгээд би бол Тэдгээр Монгол подкастууд бас маш сонсох дуртай. Тэгэхээр сонирхолтой байдаг, сонирхолтой зочид сонирхолтой сэдвүүдийг хөндөж ярилцдагт бас баярлалаа. За тэгээд миний би бас нэлээд удаан сонссны үнд сонсож байгаад бас өөрөө оролдож үзье, бас сонирхоод хобби маягаар бас хийгээд оролдоод үзье гэсэн бодлоор энэ подкастыг эхлүүлж байгаамаа. За тэгээд миний зорж байгаа зорилго бол ямарсан 7 хоногт нэг удаа зочинтой дугаар нэг зочныг ураад хамт ярилцаад 7 хоног болгон шин дугаар хүргэхийг зорж байгаа. За тэгээд одоо энэ подкаст маань ямар зорилгоор одоо ямар сэдвийг хөндөж хийгдэг вэ гэхээр ер нь бол маш чөлөөтэй. Бүх маш өргөн цар хүрээнд ярилцахыг бодож байгаа. Гэхдээ энэ дотор илүү миний сонирхож ярилцах зүйл бол тухайн үеийн ажил мэрэгжил буюу аа хийдэг ажил эзэмшсэн мэрэгжлийг илүү тод тотож тодруулж асууж ярихыг хүсэж байгаа. Учир нь бол мэрэгжил бүхэн сайхан, сонирхолтой, тэн дотор сайхан зүйл байгаа, сурч мэдэх зүйл байгаа. Тэм учраас тэрийг бий болох ярилцахыг хүсэж байгаа. Аа мэдээж бас бусад хүмүүс ч гэсэн энэ сонирхолтой холгүй байх болов уу? Бас ягаад энэ тухай бодсон бэ гэхээр миний хувьд бол 10 жилээ төгсөөд 10 жилдээ бол тоондоо бол дургүй байсан. Тэгээд тооноос цухтааж аа хилний ангид их сургуульд орж исэн. Тухайд бол маш судалгаа хийгээгүй зүгээр сэтгэл хөдлөлөөр тухайн мэрэгчлийг сонгож орж исэн. Аа тэгээ одоо бодоод байхад бол яг өндөө тооноос цухтаад тоогоогоор маш олон төрлийн мэрэгчлийг эзэмшиж болох байсан байгаа. Тэгээ тухайд бол ямар судалгаагүйгээр зүгээр л найзуудынхаа дагаал яваал очил сургуульд орцсон. Гэхдээ нэг үед буруу зүйл буруу шийдвэр гаргасан гэж боддгоо. Тэгээд сурсан зүйл надаа өнөөдөр хүртэл маш хэрэг болж байгаа. Сэтгийг минь нээж өгсөн. Аа тэгэхээр бас магадгүй хүмүүст бас мэрэгчлээ сонгох гэж байгаа хүмүүст мэрэгчлээ солио өөр мэрэгжил эзэмших эзэмшихгий гэж бодож байгаа хүмүүст бас хэрэг болох болоо гэдэг үүднээс бас энийг хийж байгаа маа. А тэгээ мэдээж энэ энэ энэ бол нэвтрүүлгийн бас под оо дугаарын маань тодорхой хувийг эзлэн а тэгээд үлдсэн хэсэгт нь бол маш чөлөөтэй ярилцлага хийхээр бодож төлөвлөж байгаа. За тэгээд анхны дугаарынхаа зочныг бол бодцсон байгаа. Гэхдээ одоогор тэр зочиндээ бол хилээгүй байгаа. Удахгүй холбоо орж хилэн тэгээд миний урилгыг хүлээж авч надтай ярилцсан гэдэгт итгэж байна. За тэгээд удахгүй сайн Монголчуудаа нэртэй подкастын анхны дугаараар уулзцагаая.